תהילים ספר חמישי, מזמור ק"ז. הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. יאמרו גאולי אדוני, אשר גאלם מיד צר, ומארצות קיבצם, ממזרח וממערב, מצפון ומים. טעו במדבר בשמעון דרך, עיר מושב לא מצאו. רעבים גם צמאים, נפשם בהם תתעטף. ויצעקו אל אדוני בצר להם, ממצוקותיהם יצילם. וידריכם בדרך ישרה, ללכת אל עיר מושב. יודו לאדוני חסדו, ונפלאותיו לבני אדם. כי השביע נפש שוקקה, ונפש רעבה מלטוב. יושבי חושך וצל מוות, אסירי עוני וברזל. כי המרו אמראל, ועצת עליון נאצו. ויחנע בעמל לבם, כשלו ואין עוזר. ויזעקו אל אדוני בצר להם, ממצוקותיהם יושיעם. יוציאם מחושך וצל מוות, ומוסרותיהם ינתק. יודו לאדוני חסדו, ונפלאותיו לבני אדם. כי שיבר דלתות נחושת, ובריחי ברזל גידיה. אווילים מדרך פשעם, ומעוונותיהם יתענו. כל אוכל תתעב נפשם, ויגיעו עד שערי מוות. ויזעקו אל אדוני בצר להם, ממצוקותיהם יושיעם. ישלח דברו וירפאם, וימלט משחיתותם. יודו לאדוני חסדו ונפלאותיו לבני אדם. ויזבחו זבחי תודה, ויספרו מעשיו ברינה. יורדי הים באוניות, עושה מלאכה במים רבים. המה ראו מעשה אדוני, ונפלאותיו במצולה. ויאמר ויעמד רוח שערה, ותרומם גליו. יעלו שמים ירדו תהומות, נפשם ברעה תתמוגג. יחוגו וינועו כשיכור, וכל חוכמתם תתבלע. ויצעקו אל אדוני בצר להם, וממצוקותיהם יוציאם. יקם שערה לדממה, ויחשו גליהם. וישמחו כי ישתוקו, וימחם אל מחוז חפצם, יודו לאדוני חסדו ונפלאותיו לבני אדם. וירוממוהו בקהל עם, ובמושב זקנים יהללוהו. ישם נהרות למדבר, ומוצא אמים לצמאון. ארץ פרי למלאכה, מרעת יוש ובת. ישם מדבר לאגם מים, וארץ צייה למוצא אמים. ויושב שם רעבים, ויכוננו עיר מושב, ויזרעו שדות, וייטעו חרמים, ויעשו פרי תבואה. ויברכם וירבו מאוד, ובהמתם לא ימעיט. וימעטו וישוחו. מעוצר רעה ויגון, שופך בוז על נדיבים, ויתעם בתוהו לא דרך. ויסגב אביון מעוני, ויישם כצאן משפחות. יראו ישרים וישמחו, וכל עוולה קפצה פיה. מי חכם וישמור אלה, ויתבוננו חסדי אדוני.